بسم الله الرحمن الرحيم شروط العلتی دیروز شرطهای حکم اصل خوندیم فرع خوندیم امروز رسیدیم به شرطهای خود علت قبل الكلام عن شروط العلة نتكلم عن تعريف العلة وما يتعلق بها قبل از سخن در رابطه با شرطهای علت سخن خواهیم گفت یا سخن میگوییم در رابطه با تعریف علت و آنچه که مرتبط با آن هست تعریف العلتی والفرق بینهما و بین الحکمت بینها و بین الحکمت والسبب و بیان ما یصح التعلیل به تعریف علت فرق بین علت و بین حکمت و سبب و بیان آنچه که صحیح هست تعلیل به آن علت آوردن آن علت قرار دادن آن العلت اساس القیاس الذي یبنا علیه علت اساس قیاسی است که بر آن بنا میشه قیاس و هی فی اصطلاح الاصولیین و در اصطلاح اصولیین ما شرع الحكم عنده تحقیقا للمصلحه استل... علت در اصطلاح اصولیین آن است که مشروع شده است حکم به نزد آن تحقیقا للمصلحه تا مصلحتی محقق بشه او هی الوصف المعرف للحکم یا به عبارتی دیگر علت وصفی است که حکم رو تعریف میکند حکم رو چکار میکند میشناساند و تسمى العلتو مناط الحكم وسببه وأمارته و امارته علت نامیده میشه مناط حکم سبب حکم و امارتش وقد تطلق العلة على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم من تحصيل مصلحة يراد تحقيقها أو دفع مفسدة ينبغي تجنبها وقاهي اطلاق مش علت بر اون حکمتی که باعث مشروعیت حکم شده و گاهی اطلاق میشه علت بر حکمتی که باعث یا به وجود آورنده یا علت تشریع حکم شده از حاصل کردن مسلحتی که تحقیق اون مسلحت مورد نظر بوده یا دفع کردن فساد و مفسده ای که دور کردن اون مفسده خواسته شده بوده است که منفعت المتعاقدین المترتبت على اباحت البی مانند چی؟ مانند منفعت دو طرف قرارداد که مترتب میشه بر مباح بودن مترتب میشه بر مباح بودن معامله پس زمانی که معامله انجام میگیره یک منفعتی گیر دو طرف میاد دو طرف متعاقد دو طرف خریدار و فروشنده گیرشون میاد پس گاهی موقع علت در واقع همون حکمت هست که بر به خاطر اون حکمت حکم مشروع شده اون حکم چی شده مشروع شده مانند منفعت دو طرف و حفظ الارواح والعقول والانصاب والاموال المترتب على تحریم القتل العمد و مثال دیگه میاره میگه حفظ روحها عقلها نسبها اموال این هم این حفظ شدن مترتب بر چه هست بر حرمت قتل عمد قتل عمد حرام هست و حکمتی که باعث شده تا این حرمت بیاد همون حفظ ارواح هست عقول هست انصاب و اموال هست والخمر والزنا والسرقه خب این جمله در واقع به این شکلش باید بخونیم و حفظ الارواح والعقول والانصاب والاموال اینجا لف و نشر وجود داره نه المترتب على تحریم القتل الامدی والخمری والزنا والسرقه این جمله اینجوریه میگه حفظ کردن ارواح عقلها انصاب نسبها و اموال اموال چهار تا چیز المترتب على تحریم این مترتب بر چه است بر تحریم القتل قتل برای حفظ ارواح والخمر برای عقول و زنا برای نسبها و سرقه برای اموال متوجه شدی جمله را؟ جمله حفظ ارواح عقول نسبها و اموال مترتب هست بر حرمت قتل عمد بر حرمت خمر زنا و سرقت قتل عمد حرام شده تا ارواح حفظ بشند خمر حرام شده تا عقول حفظ بشند زنا حرام شده تا نسبها محفوظ بمانند دوزی حرام شده تا اموال چی بشن محفوظ بشن اینو بهش میگن لف نشر مرتب و دفع المترتب اتی على السفر عادتا في الصيام و دفع کردن مشقت این هم مترتب بر سفر هست عادتا معمولا و عادتا در روزه و قصر سلات و همچنین قصر نماز نماز قصر شده و روز درش رخصت اومده افتارش به خاطر دفع مشقت که در سفر میاد والثابت من تتبع الأحكام الشرعية أن الله سبحانه ما شرع حكما لعباده الا لتحقیق المصلحتی و لهم آنچه که از تتبع احکام شرعی ثابت میشه ثابت هست از تحقیق کردن بررسی کردن و گردیدن احکامات شرعی ثابت هست این هست که امان الله سبحانه هیچ حکمی رو برای بندگان مشروع نگردانیده است مگر برای تحقیق مصلحت و منفعت برای آنان او لدفع المفسدة و عنهم یا برای دفع مفسده و ضرر از مردم احکام که اومدن جهت مصلحت و منفعتی برای آنان بوده و جهت دفع کردن ضرر و مفسده ای که درون مسائل بوده ولقوله تعالی این آیه مفهومش و وما ارسلناك الا رحمة للعالمين و ما تو پیامبر را نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمیان این رحمت بودن همینه مصلحت ها و مفسدات ها در نظر گرفته شوند و اگر نه اگر مزرت ها رو برای انسانیت مشروع میگرداندند و مصلحت ها را ممنوع اون موقع این دیگه به معنی رحمت نمی بود وكان من المتبادر إلى الذهن ان الحكم الشرعي يرتبط بالحكمة و آنچه که به ذهن تبادر میکند همان حکم شرعی مرتبط با حکمت است آنچه که سریع به ذهن می آید بادی رو بالاعمالا شتافتن مبادرت ورزیدن لأنها الغاية المقصودة من الحكم زيرا اون هدف مقصد از حكم هست حكمت ولكن لأنها زيرا كحكمت الغاية المقصودة من الحكم هدف مقصود و مطلوب از حكم هست ولكن تبين أن الحكمة قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر ولكن مشخص شده است که حکمت گاهی امر پوشیده است که ظاهر نیست ببین ما یه چیزی داریم به نام علت و یه چیزی به نام حکمت حکمت گاهی موقع یه چیزی چیه؟ پوشیده اصلا عقل اونو درک نمیکنه ای لا تدرک به احد الحواس یعنی با یکی از حواس درک نمیشه حواس آدمی بله فلا يمكن التأكد من وجودها أو عدم وجودها فلا يمكن التأكد من وجودها أو عدم وجودها پس ممکن نیست تأکید از وجود یا نبود آن یا عدم وجودش و قد تكون امرا غیر منضبط یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص و گاهی موقع حکمت امری غیر منضبط است دارای ضابطه بدون ضابطه است یعنی چی؟ یعنی فرق میکنه با توجه به مختلف بودن حالتها و اشخاص این حکمت با توجه به حالات و اشخاص میبینی که فرق میکنه فقط تتحقق الحکمت مثلا من بیوعی و وهي الحاجه، مثلا گاهی موقع حکمت از مباح بودن معامله محقق میشه که اون نیازه حکمت از مباح بودن معامله نیاز انسان هست گاهی موقع من نیاز دارم به اون لنگی که در دست شماه و شما نیاز داری به این خودکاری که در دست منه خب این نیاز همون حکمت از مباه بودن معامله است ولی میگه گاهی موقع محقق میشه حکمت از مباه بودن معامله که همون حکمت است و ربما یکون البيع لغیر حاجه گاهی موقع میبینی معامله اصلا بدون حاجته بدون چیه فهی امر خفی پس حکمت امری است پوشیده قد تتوافر المشقة في السفر لإباحة الفطر في بعض الأحوال أو عند بعض الأشخاص أو في بعض الأزمان وقد لا تتوافر في ظروف أخرى وقاهي مشقات موجود هست در سفر برای مباح بودن فطر خوردن روزه منظور از فطر در بعضی از حالات ها یا در نزد بعضی از اشخاص یا در بعضی از زمان ها و یافت نمیشه در ظروفی دیگر در احوالی دیگر آه؟ یعنی میبینه اصلا طرف میره مسافرت ولی از خونه که نشسته راحت تره اصلا یک درصد مشقتی براش نیست شما میبینید که مشقت در یه سفری وجود داره یه حالتی برای شخصی ولی در یه سفر دیگه و در یه زمان دیگه میبینید مثلا زمان قدیم از اینجا تا سراوان میرفت طرف داغون میشد ولی امروز تا تهران میره با هواپیما به اندازه نیم درصد اصلا از خوره شخصی خودش راحت داره خوره شخصی خودش چای گیرش نیاد اونجا حداقل یکی میاد چایی بهش میده مثاله این مثاله بله حالا در مورد حکمت داره سخن میگه در مورد حکمت وقد يتحقق الضرر بسبب تناول الخمر وهو الغالب و زرار محقق مشي بسبب خردن الشراب وإن غالبا چنین است وقد لا يتحقق عند بعض الناس الاشداء العطات و گاهی در نزد اونایی که اصبون معتادای کانتی هستن به قول خودمون احمق نه اونایی که خیلی دیگه تو بحرشن گاهی موقع میبینی که اصلا میخوره و هیچ چیزی هم هیچی نمیشه یادش بخیر یا خلاصه زمانی دبیرستان بودیم یه مدرسی داشتیم گفت ما یه فامیلی داشتیم من اینو جهت تبلیغات شراب نمیارم اینو جهت اونایی که میان شبه مطرح میکنن که آقا هیچ تأثیری نداره میارم میگفت یه فامیلی داشتیم یک عمر شراب خورده بود هیچ مشکلی براش پیش نموده یه روز که نخورده بود ماشین رو زده بود بیتیوار خب ما نمیتونیم بر اساس یک نفر حکم کنیم احکامات شریعت حکمت گاهی موقع چه هست؟ پوشیده هست حالا فقط علت حرمت از شراب اسکار نیست علت های پوشیده دیگه ها حکمت های پوشیده دیگه هم درش وجود داره پس اینجا میگه و قد لا يتحقق عند بعض الناس الاشداء الاوتات گاهی موقع اون حکمت محقق نمیشه در بعضی از مردمی که شدید هستند آه؟ آره وقد يتحقق دفع الضرر للشريك او الجار في الشفعه و گاهی موقع محقق میشه دفع ضرر برای شریک یا همسایه در شفعه وقد يؤدي تشريع القصاص من القاتل إلى المحافظة على الحياة على حياة الناس وهو الغالب وقاهي موغي منجر ميشي مشروع شدن قصاص از قاتل بحفاظت از زندگانية مردم که این غالب است یعنی قصاص میاد و این قصاص سبب میشه هر کسی جرأت نکنه قتل انجام بده و اون حکمت از قصاص که جلوگیری از کشتن مردمه یا حفاظت از زندگانی مردمه پیش میاد که غالبنه و قد لا یؤدی الى ذلك و گاهی موقع قصاص سبب این چیز نمیشه پس اینجا اومد یک بحث خیلی جالبی رو مطرح کرد و اون اینه که حکمت گاهی یک امر چی هست؟ پوشیده ای هست حکمت گاهی یک امره؟ پوشیده و پنهانی است و نظرا لخفاء حكمة التشريع و وعدم انضباطها احيانا اخرى قرر جمهور الاصوليين منع التعليل بالحکمه ببینید و با توجه به پوشیده بودن حکمت مشروع بودن احکام و با توجه به پوشیده بودن حکمت از مشروع شدن احکام گاهی و عدم و انضباطها احیانا اخرى و منضبط نبودن حکمت گاهی دیگر با توجه افراد و زمانها و مکانها فرق میکنه منضبط نیست قرر جمهور الاصولیین من التعلیل بالحکمه جمهور اصولی ها من گردانیدند تعلیل رو با حکمت ما نمیتونیم آقا بگیم علت حرم علت مباح بودن روزه مشقت نمیتونیم مشقت رو ما به عنوان علت بیاریم نمیتونیم تعلیلش کنیم چرا؟ خاطر این که گاهی موقع این علت پوشیده هست گاهی موقع منضبط نیست ما میایم خود سفر رو علت قرار میدیم نه حکمتو نه چرا؟ نه حکمتو بله و با توجه به پوشیده بودن مخفی بودن حکمت از تشریع احکامگاهی و عدم انضباط احیانا اخرى و منضبط نبودن اوقات دیگر قرر جمهور الاصولیین منع التعلیل بالحکمه تصویب اند یا تقریر اند یا تصمیم گرفتند جمهور اصولیین من کردن تعلیل به حکمت را یعنی حکمت را به عنوان تعلیل قرار دادن ولو كانت ظاهرة او منضبطة اگر چه که ظاهر یا منضبط باشه اذ لو بنيت تکلیف على الحکمه زیرا که اگر بنا شود تکلیف بر حکمت لم ينضبط التکلیف اون موقع تکلیف منضبط نمیشه چرا؟ برای این آقا که مشقت در سفر وجود داره بخوره ولی برای اون آقا که وجود نداره نخوره برای این آقا که در قرن 21 کمه هواپیما ما وجود آورده نخوره برای اون آقا که مثلا اصر خر بوده با سفرها با سواری بوده اند مثلا بخوره ها میگه لم ينضبط التکلیف ولم يستقم امره اصلا تکلیف منضبط نمیشه و راست نمیشه امرش لذا قال العلماء به این جهت است که علما گفتن الحکم يدور مع علته لا مع حکمته وجودا و عدما حکم با علتش دور میزنه نه با حکمتش چه وجودا چه عدما یعنی اگر علت باشه حکم وجود داره اگر علت نباشه حکم وجود نداره ولی کاری به حکمت نداره متوجه شدید و بناء علیه و بنابراین این چیز یکون السفر علتا تجیز الفطر و قصر الصلاة بنابر همین ویژگی هایی که در حکمت بوده است سفر علتی هست که خوردن را در رمضان جائز می کند و قصر خواندن نماز را حتی ولو لم توجد المشقه حتی اگر مشقتی نباشد فلا يجوز ان يقاس المقيم غير المسافر والصحيح غير المریض على حال السفر او المریض چقدر جالب میگه پس جایز نیست قیاس گرفته شود البته منظورم جالب در شرح مسئله وگرنه لحاظ اجتهادی میتوانند گروه از فقها از زاویه دیگر بررسی کنند ما کاری به این که نداریم ما در تفهیم مسئله فقط جالبیش رو گفتیم فلا يجوز ان يقاس المقيم غير المسافر والصحيح والصحيح غير المريض على حال السفر او المرض پس جایز نیست قیاس گرفته بشه مقیمی که مسافر نیست صحیحی که مریض نیست بر حالت سفر یا مرض و انکان عمله متضمنا المشقت اگرچه که کار این مقیم و این شخصی که بیماری نیست متضمن مشقت باشه در کارش مشقت وجود داشته باشه چون علت سفر است نه مشقت خباز مانند نانوا والوقاد کارگر در کوره اصل کلمه وقاد از وقده هست یعنی آتش افروز آقا جایی که کنار آتش کار میشه حالا چه در کوره باشه چه در جایی زغال باشه بله وقات و عامل پس چه مانند نانوایی که کنار آتش کار میکنه و در کارش مشقت وجود داره والوقاد کارگر کوره و عامل المنجم چی؟ اونی که کارش معدنه والحصاد دروگر و نحوهم و امثال اینا یعنی این که توشون مشقت است لانتفاع علت الجواز چون علت جواز اینجا منتفی است علت سفر قرار داده بود و اینجا اون علت وجود ندارد و هی السفر و المرض علت سفر بود یا مرض بود وعلى الرغم من توافر الحكمة وهو وهي المشقة با وجود موجود بودن حکمت که مشقت است مشقت اینجا وجود داره اما علت وجود آره دیگه اگر ما بیاییم اه، علت رو چی حکمت رو تعلیل کنیم همانطور که گروهی از فقها این کارو کردند اون موقع داستان متفاوت است اون موقع شما می یک کارگر را در منطقه که هوا گرم هست در رمضان حداقل بهش بگید آقا برو روزه تو چیکار کن بخور البته این بحث روش نیاز به وقت بیشتری است لذا ما وارد نمیشیم این مثال من پس میگیرم بریم جلوتر <laughs> والفرق بین العلت والحکمه والفرق بین العلت حالا یه انسانی مثلا کارگری وجود دارد تنها راه زندگیش کارگری است تنها کار و چاره ای جز این هم ندارد حالا اگر این آقا تو منطقه ای که مثلا هوایش پنجاه درجه بالای صفره کار میکنه اگر کار هم نکنه خانوادهش تباه شده چاره ای دیگه ای نداره نمیتونیم آقا خودمون راحت زیر کولر نشستیم براش علت کنیم از خودمون قیاس بگیریم بره اون کارو بکنه بره اون آقا چاره ای دیگه ای نداره آیا این میتونه بخوره یا نخوره آقا ما فتوا نمیدیم میگذاریم برای فقها که این مسئله پیش بیاد خب چرا؟ چون این دوران دوران فتوا به این شکل نیست شما اگر فتوای تقلیدی بدهی بدهی به هر شکلی باشه کسی کاری بهت ندارد ولی اگر واقعیات رو در نظر بگیری و بدی اون موقع داستان متفاوت میشه بریم جلوتر و اما اه، الفرق بین العلت والحکمه فرق بین علت و حکمت ان الحکمت هي الباعث على تشریع الحكم والغاية البعيدة المقصودة منه وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها أو المفسدة التي قصدت الشارع بتشريع الحكم درءها أو تقليلها فرق بين علت وحكمت فرق بين علت میگه حکمت اون باعث و سبب بر مشروعیت حکم است و هدف دراز مدت و دوری از که قصد شده است از اون هدف و هدف مقصوده دراز مدت یا دور دوریست است از آن یعنی از حکمت و هی المصلحة التي قصد الشارع تشریع الحکم تحقیقها و تکمیلها حکمت اون مصلحتی است که شارع از مشروع گرداندن حکم محقق شدن یا تکمیل کردن اون حکمت را در نظر داشته است او المفسدة التي قصد الشارع به الحكم درعها او تقلیلها یا اون مفسده است که شارع از مشروع گرداندن حکم دفع اون مفسده را یا کم کردن اون مفسده را در نظر داشته است این بود از حکمت و اما تو اما علت چه است فهی الامر الظاهر المنضبط المعرف للحكم الذي ينبني عليه الحكم وجودا و عدما اما علت امر ظاهر منضبط دارای چارچوبی است که حکم را معرفی می کند حکمی را که الذي الذی به علت برمیگرده به امر برمیگرده فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحكم الذي لا بحكم حکم للحكم الذي ينبني عليه الحكم وجودا وعدما اما علت امر ظاهر منضبطی است که معرف معرفی میکند حکمی را که بنا می شود بر آن حکم یعنی آن علت بنا می شود بر آن حکم وجودن و عدما یعنی اگر علت وجود داشته باشه حکم وجود داره اگر نداشته باشه وجود نداره ال... بله یعنی بله خود ینبنی الذی و اینا مذکرند اما علت مؤنثه بعد الذی التی به کار میبردیم اگر به علت بگیم اما اگر به امرش بیاریم فهی الامر ظاهر اون موقع دیگه مشکلی پیش نمیاد فهی الامر الان میگه علت امری است همان امر ظاهر منضبطی است که حکم را معرفی میکند الذی ینبنی علیه الحکم که حکم بران بنا میشه بر اون امر در اون چی که امر همون علت هست دیگه وجودن و عدما پس اینجوری تعریف فارسیش اینجوری میشه میگه علت امر ظاهر منضبطی است که حکم را معرفی میکند و آن چیزی است که حکم وجودن و عدما بر آن بنا میشه وجودن و عدما بر آن چی میشه بنا میشه اگر علت وجود داشته باشه بله لأن ربط الحكم به يحقق المقصود من تشريع الحكم زیرا ربط دادن حکم به آن یعنی يعني به علت مقصود از مشروعیت حکم را محقق میگرداند رب دادن حکم به علت مقصود از مشروعیت حکم را محقق میگرداند فالسفر أو المرض علت لجواز الفطر في رمضان پس سفر یا مریضی علت جایز بودن خوردن در رمضان است و سفر علت لجواز قصر الصلاة الرباعیه و سفر علت جایز بودن قصر نماز چهار رکعتی است لانه وصف ظاهر منضبط زیرا که سفر وصفی است ظاهر و منضبط دیگه فرق نمیکنه سفر برای من و زید برای قرن 21 و قرن اول هجری آه یک امر منظبیتی است علق الحکم به حکم معلق به معلق به علت شده غیر انه فی الواقع مظنه تحقق حکمت تشریع الحکم جزان که در واقع علت مزنه محقق شدن حکمت است حکمت از تشریع حکم ببینید علت مزنه محقق شدن حکمت است یعنی هر کجا که این علت باشه مزنه حکمت هم هست یعنی این حکمت در اون علت وجود داره لان شأن السفری وجود مشقت فیه زیرا که شأن سفر چنین است که در آن مشقت وجود داره فشرع القصر والفطر للتخفيف على الناس المسافرين ولدفع المشقت عنهم مشروع شده است قصر خواندن نماز در سفر و خوردن در سفر و مرض برای سبکگیری و برای تخفیف بر مردمی که مسافر هستند و برای دفع کردن مشقت از آنان فالسفر علت و دفع المشقت حکمتون پس سفر علت است و دفع مشقت حکمت این فرقشون بود اما سبب اما فرق سبب و علت چیه اما سبب فهو اعم فی مدلولی من العلت عند جمهور الاصولیین اما سبب عامتر هست در مدلولش از علت یعنی سبب از علت عامتر در مدلولش بر چیزای بیشتری دلالت میکنه بر مدلولات بیشتری صدق میکنه سبب از علت فکل علت سبب ولیس کل سبب علت هر علتی سبب است ولی هر سببی علت نیست فاذا كانت خودش میگه الان فاذا كانت هناك مناسبه اي مصلحه بين الوصف والحكم تدرکها عقولنا سمی الوصف علتا و سببا حالا در توضیحات ما میدونیم که کدوم علت میگن و کدوم سبب زمانی که اونجا مناسبتی وجود داشته باشه یا مصلحتی بین وصف و حکم وجود داشته باشه که عقل اون رو درک کنه زمانی که مانند سفر و جایز بودن افتار در رمضان زمانی که اونجا مناسبتی وجود داشته باشه یعنی مصلحتی بین وصف همون که علت زمانی که مصلحتی بین وصف و حکم وجود داشته باشه که اقول اونو درک بکنند سمی الوصف علتا و سببا اون وصف هم بهش علت گفته میشه و هم بهش سبب گفته میشه أما إذا كانت المناسبة مما لا تدركها اقولنا اما زمانك اون مناسبات از جمله چیزایی باشه که عقل اونو درک نمیکنه فیسمى الوصف سببا فقط بهش فقط سبب گفته میشه یقال گفته میشه ان عقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكيه علة و سبب عقد معامله که دلالت بر رضایت میکنه به نقل ملکیت این علته این چه هست؟ علته و سبب یعنی يعني به این هم علت میگن و هم چون عقل اینو درک میکنه بله دلوک أو زوال الشمس وسط النهار ان وسط السماء يقال له سبب أما زوال خورشید در وسط آسمان یا مائل شدن خورشید از وسط آسمان به این فقط سبب گفته میشه ما نمیدونیم چرا خورشید که زوال داد نماز ظهر میاد اصلا عقلا اینو درک نمیکنند متوجه شدید اون مسلحتی که بین وصف و حکم داره اون مسلحت درک خب مسلحتی که بین بی و نقل ملکیت داره اینجا درک میشه با عقلها ولی در زوال خورشید درک نمیشه علت چه هست که مثلا خورشید که زوال داد نماز ظهر وارد میشه اینو عقل میدونه نمیدونه ولا یقال له الا پس بهش علت گفته نمیشه پس هر علتی سبب است ولی هر سببی علت نیست خب تا اینجا این یه مقدمه بود و اما شروط العلتی فهی اربعتون اما شرط های علت چهار تا می باشند یک ان تکون العلت وصفا مناسبا للحكم شرط های علت یک علت وصف مناسبی برای حکم برای حکم باشه علت وصف مناسبی برای حکم باشه ای ان تكون مظنه لتحقيق حكمه الحكم الشرعي یعنی علت مزنه محقق شدن حکمت حکم شرعی باشه فیغلب على ظن تحقیق الحکمت تشریعیه غالب زن بر این باشه که حکمت تشریعی حکم محقق بشه وهي جلب المصلحة او نفع أو النفع ودفع المفسد او الضرر و اون حکمت جلب مصلحت یا نفع هست و دفع مفسده یا ضرر فالاسکار مثال زیادی میاره اسکار وصف مناسب لتحریم الخمر اسکار وصف مناسبی است برای حرمت خمر شراب يحصل بالحكم و هو دفع و مفسدت او ضرر عن الناس حاصل میشه با این حکم که همون حرمت است دفع فساد یا ضرر از مردم سیانت اخولهم او اجساهم من الاذى والضرر حاصل میشه با این حکم یعنی حرام بودن شراب دفع مفسده یا ضرر از مردم چون عقولشون حفظ میشه اجسامشون جسدشون بدنشون از ضرر و ازیتی محفوظ میمانه مثال دیگر و سرقت وصف مناسب لتشریع الحکم دزدی دزدی رو مثال آورده میگه وصف مناسب لتشریع الحکم و هو قطع ید السارق وصف مناسب از تشریع حکم چه هست؟ اینجا البته چی نوشته باید می نوشت و سرقت وصف مناسب بل لتشریع الحق یا اگر گفته بود مثل جمله قبلی وصف مناسب لتحریم سرقه اگر اینجوری مطرح میشد قطع يد قطع يد السارق خب بریم همینجوری که مطرحش کردن حلش کنیم و سرقت وصف مناسب لتشریع الحكم دزدی وصف مناسبی است برای مشروعیت حکم و هو قطع يد السارق و اون قطع کردن دست دزد هست لانه یغلب من ربط الحكم بها زیرا غالبا حکم رو به آن ربط میده المحافظت علی الاموال و اون چه محافظت بر اموال پس این حکمت رو این اینجا دفع مفسده میشه با این کار چی میشه و جلب منفعت برای مردم اموالشون والسفر في رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الفطر سفر هم در رمضان وصف مناسب است برای حکم برای حکم دادن به یا برای این حکم که خوردن مباح است چرا لانه یغلب من تقریر هذه الاباحه تحقق التيسير ودفع المشقه چون غالبا از این مباح بودن تیسیر و دفع مشقت محقق میشه آسانی و دفع مشقت محقق میشه والقتل العمد العدوان وصف مناسب لتشريع القصاص وقتل قتل از روی عدوان وصف مناسبی است برای مشروعیت قصاص لأنه يترتب عليه حفظ الأرواح وعدم إهدار حرمة الدماء چون مترتب میشه بر این قصاص حفظ شدن ارواح و عدم به هدر رفتن حرمت خونها پس چیزی که از قصاص مترتب میشه روحها حفظ میشن و حرمت خونها هم به هدر نمیشه نمیره حفظ میشه و هو مناسب ایزا للحرمان من الارف قولی و این قتل عمد عدوان همچنین وصف مناسبی هست للحرمان من الارث برای محروم گردانیدن از ارث في قوله صلى الله عليه وسلم دارين حديث لا يرث القاتل قاتل ارث نمیبره آن چيزي که وصف مناسب هست من قتل عمد ودوانه لأنه يمنع الإقدام على القتل چرا وصف مناسب است؟ چون درش حكمت وجود داره آه؟ درش مصلحت وجود داره چون وصف مناسبی است سبب میشه که شخص اقدام به قتل مقتول نکنه اگر بهش بگن آقا اگر مقتولو بکشه و ارث نمیبره اون موقع این یک باعثی میشه که شخص همچنین کار رو انجام ندهد غالبا ولا يصح التعلیل بالوصف غیر المناسب و صحیح نیست علت آوردن وصف غیر مناسب وصفی که در آن مصلحت نباشد در آن حکمت نباشد که تعلیل حرمت الخمر بکونها سائلا احمر مانند علت آوردن حرام بودن شراب به این چیز که مایه هست قرمز رنگ هست آه؟ اگر ما بگیم آقا شراب به این خاطر حرام هست که مایه هست و قرمز رنگ این که وصف مناسبی نیست این که وصف غیر مناسبی هست او معبعتا فی الزجاجات یا در شیشه چی شده است جای سازی شده است و تعلیل وجوب القطف فی و وتعليل وجوب القطع في السرقة بكون السارق غنيا او شرسا او ذا جاهل او اللون الان داره برای وصف غیر مناسب چکار میکنه ها مثال میزنه میگه ما نمیتونیم بگیم آقا علت حرمت شراب مایگی بودن یا رنگ اونه یا نمیدونم بندی در فلان چیزش ها اینا وصفای غیر مناسبی هست و تعلیل وجوب, وجوب القطع فی سرقه بکون سارق غنیان او شرسا یا ما علت از واجب بودن قطع دوز رو به خاطر این بگیم که آقا دوز بینیاز بوده غنی بوده یا مثلا شرس شرور بد بدرفتاری بوده او زاجاهن یا به خاطر اینکه مقام داشته او اسمر اللون یا فلان رنگ رو داشته گندم رنگ بوده ها والمسروق منه فقیرا او جوادا یا مثلا بگیم اون شخصی که ازش دزدی شده فقیر بوده یا سخاوتمند بوده اسمه رو در زبان فارسی چی میگند؟ گندم رنگ گندم گون وتعليل إباحة الفطر في رمضان بكون المسافر راجلا ماشيا أو قصيرا أو امرأة أو أعرابيا يا ما مثلا علت مباح بودن خوردن روزه رو در رمضان به این بگیم که آقا چون مسافر پیاده بوده یا کوتاه قد بوده یا چون زن بوده یا چون اعرابی بوده اینا وصفای غیر مناسبی هستند و هذه الأوصاف بالأوصاف التردية أو الاتفاقية التي لا توجد بينها وبين الحكمة بين الحكم علاقة عقلية مقبولة نامیده میشوند این نوع اوصاف وصفهای تردی یا وصفهای صدفعی و اتفاقی که بین این نوع وصفها و بین حکم رابطه عاقلانه مورد قبولی وجود ندارد اگر اصلا هیچ رابطه عاقلانی بین حرمت شراب و بین این که مایه هست وجود آقا اگر ما بیایم بگیم چون شراب مای هست مثلا حرابه خب اینو علت قرار بدیم اینو تعلیل کنیم واقعا این یک ارتباط بين این وصف و بین این حکم یک ارتباط عاقلانه و مورد قبولیه هرگز كما لا يصح التعليل بأوصاف مناسبة في أصلها ولكن طرع عليها خلل يؤدي إلى ذهاب مناسبتها یک مسئله دیگری رو مطرح میکنه میگه همانطور که صحیح نیست تعلیل به وصفه هایی که در اصل مناسب بودند در اصل مناسب بودند ولیکن یک خللی در آنها اومده است که اون مناسبتشون از بین رفته است دقت داشته باشید ما یک سری وصفه هایی رو داریم در اصل وصفه های خوبی بودند اما حالتی برایشون پیش اومده است که اون مناسبت دیگه الان از بین رفته است مانند چی؟ مثال میزنه کما لا یصح التعلیل به اوصاف مناسبت فی اصلها همانطور که صحیح نیست تعلیل یا علت قرار دادن یا علت آوری به وصفهایی که در اصل مناسبند ولكن طرع عليها خلل يؤدي إلى ذهاب مناسبتها اما خللی پیش اومده است که مناسبتش از بین رفته است مانند چی؟ که عقد البیع من المكره او المجنون چقدر مثالی زیبا مانند عقد معامله از شخصی که اجبار شده او المجنون یا دیوانه لا يصلح إلا لنقل الملكية إن صلاحیت این رو نداره که ما بهش بگیم علت علت هست برای نقل آه، مالکیت چرا و زوجیه یا بگیم صلاحیت علت قرار دادن برای ازدواج رو هم نداره نه این جمله جمله جداگانه است که عقد البیع من المكره او المجنون لا يصلح لا يصلح هست يصلح که عقد البيع من المكره او المجنون لا يصلح الا لنقل الملكيه مانند عقد معامله از انسان مکره اجبار او المجنون یا دیوانه لا یصلحو علتا لنقل الملکیه صلاحیت اینو قرار نداره که علتی برای نقل ملکیت باشه یعنی یک انسان اجباری رو تو کلاشینکوف رو گردنش بگذار آقا این کتاب تو بفروش اینجا معامله انجام نمیگیره چرا؟ چون رضایت در معامله اون چیزی که نقل ملکیت میکرد رضایت بود و اون وصف اینجا درش خلال پیش اومده اون وصف اینجا درش چی پیش اومد؟ درش خلال پیش اومد یا مثلا دیوانه خود خب دیوانه بیاد معامله بزنه نقل ملکیت نمیشه نقل ملکیت چون الان اون وصف اینجا دیگه چی درش اومده در, این در اینجا درش خلل پیش اومده میگه همانطور که صحیح نیست علت آوری با وصفه های مناسبی که در اصل مناسبند ولیکن ترع علیه خلل یؤدی الى ذهاب مناسبتها اما یک خللی پیش اومده که این مناسبت بودن از بین رفته مانند این مثال یا مثال دیگه و و من ثبت عدم تلاقيهما من حین العقد لا تصلح علة لثبوت النسب آقایون علت ثبوت نسب در شریعت اسلام چیه؟ ازدواجه علت ثابت بودن نسب در شریعت, در شریعت اسلام چیه؟ نسبه حالا اگر دو شخص ازدواج بکنند و همدیگر را از زمان عقد هیچ نبینند همدیگر رو اصلا خب بچه, به دنیا بیاد این وصف دیگه این وصف ازدواج درسته که ازدواج وصف مناسبی است برای ثبوت نسب ولی اینجا خلل درش اومده اینجا درش چی اومده؟ خلل اومده لذا الان دیگه صحیح نیست که ما این وصف یعنی زوجیت رو علت قرار بدیم تعلیلش کنیم و بیایم نسب رو چکار کنیم؟ ثابت کنیم یا مثلا عقد معامله ما در نقل ملکیت در نقد ملکیت اون رضایت که حکمت بود علتش رو توضیح میدیم ما در نقل ملکیت چیزی که این خودکار یا این کتاب رو از دست من در میاره به دست شما میشه همون عقد قرارداد معامله همون چیه؟ پس وصف مناسب ما معامله ولی گاهی موقع در معامله خللی پیش میاد که دیگه اون مناسبت خودشو از دست چه زمان؟ زمانی که درش اجبار پیش بیاد زمانی که درش چی پیش بیاد؟ یا زمانی که در معامله معامله از سمت دیوانه ای باشه از سمت چی باشه بله این دوتا مسئله رو فهمیدید یا از سرنا جمله رو شروع کنم فارسیش و روان الان میگم همانطور که ابتدا گفت صحیح نیست تعلیل آوردن به وصفی که مناسب نباشه میگه همان همچنین صحیح نیست تعلیل آوردن به اوصافی که در اصل مناسب بودند ولی خللی در آنها پیش آمده است منجر به از بین رفتن اون مناسبت شده است مانند معامله از شخص مجبور یا از شخص دیوانه الان دیگه عقد معامله نمیتونه علتی برای نقل ملکیت بشه بله و همچنین مثالی دیگر ازدواج ازدواج افرادی که ندیدن آن دو از زمان عقد ثابت شده است این ازدواج هم که در اصل وصف مناسبی بوده برای ثبوت نسب با این حالتش که ملاقات پیش نیومده میگه لا تصلح علتا لثبوت النسب صلاحیت اینو نداره که علتی به قرار بگیره برای ثبوت نسب پس شروط علت اولین شرطش این بود که علت وصف مناسبی باشه برای چی؟ برای حکم دو ان تکون العلت وصفا ظاهرا جلیا علت باید وصف ظاهر آشکاری باشه منظورش یعنی چی؟ مدرکن به احد الحواس ظاهره یعنی درک باشه فهمیده بشه دانسته بشه با یکی از حواس ظاهری لأن العلة هي الوصف المعرف للحکم زیرا علت همون وصفی است که حکم را معرفی میکنه علت همون وصفی است که حکم رو چکار میکنه تعریف میکنه یعنی حکم وابسته به اونه وابسته به وجود بودن یا نبودن اونه فلا بد من ان تكون امرا ظاهرا پس ناچارن که امر ظاهری باشه یدرک الحس وجودها فی الاصل و فی الافرع در درک کند حس وجود آن را در اصل یعنی وجود اون علت را در اصل و فی الفرع ایزن و همچنین در فرعی که ما از اصل قیاسش میگیریم کل اسکار مانند اسکار مست کنندگی وصف ظاهر یدرک بالحسی فی الخمر وصف ظاهری است به وسیله حس درک کرد درک میشه آقا مسکنندگی با حس آدمی راحتی میشه درک میشه فهمیده میشه و فی ای نبید آخر مسکرن و در هر نبیز دیگه که مسکر باشه و صغر امر ظاهر یدرک بالحس فی ثبوت الولایت علی الصغیر کوچک بودن امر ظاهری است با حس درک میشه در ثابت بودن ولایت و سرپرستی بر کوچک آقا اینی که ما میگیم پدر و ولی صغیره این آقا همون به علت کوچک بودنشه به علت چیه؟ میگه این کوچک بودن وصف ظاهری است که با حس قابل درکه و مثال دیگه و طواف الهرنه وصف ظاهر یرا بالعینی و طواف گربه وصف ظاهری هست با چشم دیده میشه فیصلح علة لطهارت سعرها پس در نتیجه علت خوبی است برای پاک بودن پسماندهش در شریعت پسمانده گربه پاکه علتش هم همین یک گربه تواف میکنه زیاد تو خونه هاست زیاد تو خونه هاست والاشتراک فی في القدر مع اتحاد الجنس يدركان بالحس في الاموال الربوية السته مشترك بودن در اندازه كيل يا وزن همچنين متحد بودن جنس همچنين متحد بودن چه؟ جنس با حس درک می شوند در اموال ربوی شیشگانه یکی اندازشون یکی باشه یکی جنسشون یکی باشه اینو عقل درک میکنه و فی کل مال آخر من المقدرات و در هر مال دیگه ای که هم جنس باشند و از اولای باشند که قدر, قدر دارند کیلو وزن کیلو وزن میشند اما فین کان الوصف اگر وصف پوشیده بود لم یصح التعلیل به اون موقع تعلیل به آن علت آوری آن یا علت قرار دادن آن یا تعلیل به آن شایسته نیست صحیح نیست لانه لا يمكن التحقق من وجوده ولا عدمه چون ممکن نیست تحقق از وجود و عدم آن آقا موقع موقعی که پوشیده باشه دانسته نمیشه که همچنین علتی وجود داره یا فلا يصح جعل التراضي بین المتبایعین علتا لنقل ملکیتی فی العوضین پس صحیح نیست قرار دادن رضایت بین دو طرف علتی برای نقل کردن ملکیت در دو کالا اگر ما بگیم که آقا علتی این که در معامله این کتاب من به شما میدم معامله میکنم با اون خودکار علت این نقل ملکیت رضایت من و شماست این صحیح نیست چرا؟ لأن التراضی امر قلبی چون رضایت امریست قلبی لا يمكن ادراکه درک آن ممکن نیست و انما الذي يدرك هو الايجاب والقبول اون چیزی که درک میشه ایجاب و قبوله یه چیز با حس باش شما میشنوی میبینی ها آه؟ از اون چیزی که درک میشه ایجاب و قبوله مظنت و ترازی و ایجاب و قبول مزنه ترازیه جای گمان رضایته مزنه رضایته یعنی من میگم آقا این کتاب مال شما شما بگو باشه این هم مال شما به این کار میگن ایجاب و این آره اینشو به شما فروختن با شما بگی قبول کردم به این میگن ایجابه پس, پس همون عقد معامله هست که ملکیت رو نقل میکنه و وصف مناسبی هست همانطور که در مثال قبلی توضیحش دادیم این وصف مناسب در مورد انسان مکره و انسان دیوانه چی میشه؟ به هم میخورد خب لأن والجماع لا يصلح وصفا مناسبا لثبوت النسب جماع نزدیکی هم بسری صلاحیت اینو نداره که وصف مناسبی برای ثبوت نسب باشه لأنه أمر خفي زير أمر بوشيديس فتعين أن يكون عقد الزواج وصفا مناسبا لذلك الحكم پس خود ازدواج که چون امر ظاهری است وصف مناسبی هست برای این حکم ولا يعلل بلوغ الحلم الحلم بل الحلم حتى يبلغ الحلم ولا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل و علتیابی نمیشه به رسیدن سن بلوغ با كامل بودن عقل ما نمیتونیم بگیم چون عقل این آقا کامله پس به بلوغ رسیده لانه امر خفی چون این عقل امر چیه کوشیده و انما یعلل بمظنته ظاهره بلکه علتیابی مزنه عقل هست آنچه که یکی از مزنه های عقل باشه و هی بلوغ 15 سنه و اون رسیدن به 15 سالگی کسی که به 15 سالگی رسید 15 سالگی که از مزنه های چیه عقل دار بودنه او ظهور علامت من علامات الاحتلام یا ظاهر شدن یکی از علامت های سن بلوغ احتلام مانند انزال منی و حیث اینا هم از علامت های رسیدن چه هستند؟ سن بلوغ هستند سه ان تكون العلة وصفا منضبطا علت وصفه منضبطی باشه علت وصف چی باشه منضبطی باشه یعنی دارای چارچوب باشه قاعده مند باشه اینطوری نباشه که با مختلف بودن اشخاص ازمنه امکنه فرق داشته باشه ای بان تکون لها حقیقتون معینتون محددتون منظور از این که علت وصف منضبطی باشه یعنی یک حقیقت مشخص که دارای محدوده باشه تعیین شده باشه حددار شده باشه لا تختلف اختلافا کبیرا به اختلاف الافراد و احوال. اختلاف زیادی وجود نداشته باشه با توجه به مختلف بودن افراد و حالتها اما الاختلاف الیسیر فلا یعبه له اما اختلاف کم اهمیتی داده نمیشه مشکلی نداره لأن اساس القياس هو التساوي بين الفرع والأصل في علت الحكم زیرا اساس قیاس برابر بودن بین فرع و اصل در علت حکم است و هذا التساوی یلزم منها ان تكون العلة مضبوطة محددة لا تختلف باختلاف الحالات و این تساوی ازش این چیز الزام میشه که علت باید مضبوط باشه تعیین شده باشه مشخص باشه لا تختلف به اختلاف الحالات و با توجه به مختلف بودن حالات فرق نکنه مختلف نشه ها این علت نسبت به من فرق نکنه تا به شما و الا لم يتأتى القياس لعدم التساوي وگرنه به خاطر مساوی نبودن قیاسی در کار نیست قیاس جور در نمیاد قیاس انجام نمیگیره کالقتل يعد وصفا مضبوطا في حرمان القاتل من الميراث مانند قتل وصف مضبوطی هست در محروم کردن قاتل از میراث فیقاس علیه الوصیه پس وصیتو از قتل قیاس گرفته میشه همانطور که قاتل از مقتولش ارث نمیبره اونی که برایش وصیت شده ارث نمیبره از اون شخصی که وصیت کرده اگر اونو بکشه اگر اونو چکار بکنه والاعتداء في بيع الإنسان على بيع أخيه يعد وصفا منضبطا تجاوز کردن در معامله شخص بر معامله برادرش این برش نص اومده خب همین تجاوز کردن یعد وصفا منضبطا یک وصف, وصف منضبطی هست داره چارچوبی هست فیقاس عليه استئجار الشخص علی استئجار اخیه در نتیجه قیاس گرفته میشه اجاره کردن شخص بر اجاره کردن برادر است شخصی داره جایی اجاره میکنه تو حق نداری بری اونجا اجاره بکنی این یک اعتدا برای برادرته این یک چیه؟ اینو از کجا قیاس گرفتیم؟ از معامله برادر بر, بر, بر معامله برادر زمانی که برادر دینیت برادر مسلمانت داره معامله میزنه تو حق نداری بری اونجا چیکار کنی؟ سر معامله اون معامله بزنی والإسكار وصف محدد في تحريم الخمر إسكار هم وصف محدد حد داري دار در الشراب فيقاس عليه كل مسكر بس پس قیاس گرفته میشه برش هر مسكري البته زمان كالزاوية قياس زاویه تصابت حکمش ولا يؤثر تفاوت الأشربة في الشدة والضوف و تأثیری نداره تفاوت شرابها در شدت و در ضعف لأن الاختلاف بینها یسیر زیرا که اختلاف در میان آنها کم است ولا يصح التعليل بالأوصاف غير المنضبطة أو المضطربة التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد والصحيح نيست علت قرار دادن اوصافی که منضبط نیستند یا به عبارتی دیگر مضطربند مضطربند اضطرابی که فرق بسیار زیاد و مشخصی وجود دارد با توجه به مختلف بودن ظروف حالتها و افراد بله میگه اگر چنانچه وصف غیر منضبطی باشه که اون وصف با توجه به حالتها فرق میکنه با توجه به اشخاص فرق میکنه با توجه به ظروف فرق میکنه همچنین وصفی رو نمیشه علت حکمی قرار داد کلمشقتی مانند مشقت لا تحصل تصلح علتا لإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض لاسترابهما مانند مشقت صلاحیت اینو نداره که ما علتی برای مباه بودن خوردن در رمضان برای مسافرش قرار بدیم و برای مریض ما چرا به خاطر مضطرب بودنشون یعنی آقا این مشقت برای همگون یه حالتی رو نداره برای یکی رو میبینید مشقت وجود داره برای یکی دیگه وجود نداره در یه روزگاری وجود داره این در اصل باید بش می بود ها یعنی به مشقت برمیگشت ها یعنی به خاطر مضطرب بودن مشقت نه به خاطر مضطرب بودن مشقت کتاب شما نوشته لاستراب هما یا لسترابی ها هما خب اینا همش چاپشون در یک سال بوده اینا هم تمام اینا که خودمون داریم مال یک ساله ولی این به مشقت برمیگرده این جمله جان نه سفر و مرز که میتونند علت خوبی قرار بگیرن مشقت نمیتونه قرار بگیره مشقت استراب داره و علت و علت اصلیمون سفره خودش بعدا میگه بل یعللو بالوصف المنضبط بلکه تعلیل میشه با وصفی که منضبط هست و اون وصف چه و هو سفر او المرض و اون سفر هست یا مریضی بازم یکی شد دیگه پس این لضطرابه ها قرار شدید اینو چه قرار دید که همون مشقت به مشقت برمیگرده اما شرط چهارم علت ان تكون العلت متعدیه وليست وصفا قاصرا على الاصل شرط چهارم علت اینه که متعدی باشه وصف قاصری بر اصل نباشه یعنی جاهای دیگه هم یافت بشه منحصر نباشه ای ان تكون وصفا يمكن تحققه في عده حالات ويوجد في غير الاصل یعنی که علت وصفی باشه که تحقق آن در حالتهای مختلف و در غیر از اصل وجود داشته باشه اذ لو كانت العلة قاصره على الاصل لم يصح القياس اگر علت قاصر باشه یعنی جای دیگه یافت نشه قیاس صحیح نیست پس اگر علت قاصر به اصل باشه متعدی نباشه در جاهای دیگه وجود نداشته باشه قياس صحيح نيست لأن قصور, قصور العلت يمنع تحققها في الارض چون این قاصر بودن علت مانع از این میشه محقق در فرع بشه نمیتونه در يافت بشه ومبنى القياس هو مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم مبنى قياس شريك بودن يا مشترك بودن فرع با اصل هست در علت حكم يعني جفتشون باید این علت رو داشته باشند فإذا لم تتحقق هذه المشاركة لم يصح القياس أجر إن مشاركات إن اشتراك در علت وجود نداشته باشه لذا قياس هم صحيح نيست فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها عصير الإنب المتخمر صحيح نيست إلا تعوري حرمة شراب بخاطر إن كي آب انگور هست خاطر این که از انگور درست شده خب این انگور یک چیزه انگور چیه؟ لأن هذه العله لا توجد في غير الخمر چون این علت در غیر از خمر دیگه یافت اگر ما بیایم آقا علت حرام بودن شراب انگور بخاطر این که از انگور درست شده خب این یک علت قاصره هست Vale. و یصح بالاسکار اما صحیح هست که ما تعلیل رو اسکار بودن قرار بدیم بگیم علت آقا مسکنندگی است لوجوده فی الخمر و غیرها چون این اسکار در خمر یعنی شراب انگور و در دیگر شراب ها وجود داره آقا اون خمر یعنی شراب انگور به زبان عربی ولا يصح أيضا عند الحنفية تعليل حرمة الربا في الذهب والفضة بأنهما أثمان الأشياء وصحيح نیست همچنین نزد حنفية علت قرار دادن حرام بودن ربا در طلا و نقره به خاطر اینا سمن چیزای دیگر هستند لأنها علت قاصرة لا توجد في غيرها چون میگه این علت قاصری هست در چیزای دیگه یافت نمیشه چه چیزای دیگه سمن نیستند چیزای دیگه سمن احناف چقدر جالب بحث کردن وقتی این مسئله ولا يصح التعليل بالاحکام التي هي من خصائص الرسول صلی الله علیه وسلم و صحیح نیست تعلیل به احکاماتی که خاص پیغمبرند صلی الله علیه وسلم که تزوجه من اکثر من اربع نساء مانند ازدواج پیغمبر به بیش از چهار نفر و تحریم زوجاتی علا غیری من بعده و حرام بودن همسرانش بر غیر از رسول الله بعد از خودش كصفي غنایم ها دیروز خوندیم فإنه لا يصح القياس عليها قياس برين مرات خاص هم روانيست ويلاحظ أن العلماء اتفقوا على التعليل بالعلة الثابتة بنص أو اجماع ولو كانت قاصرة البته اینجا یک ملاحظه رو یادآوری میکنه چون مرتبط به همین شرطه میگه ملاحظه میشه علما اتفاق بر این کردند تعلیل کردن به علتی که با نص یا اجماع ثابت شده اون علتی که نص و اجماع گفتن این علت این حکم بوده اینجا اگر چنانچه این علت قاصر هم باشه دیگه در اون حکم رواه متوجه شدید و ملاحظه می شود این از نوع خبر به معنای طلب است علما اتفاق کردند على التعلیل بالعلت ثابتتی تعلیل کردن به علتی که ثابت شده است به نص او اجماع با نص یا اجماع ولو کانت اگر چه قاصر باشه که سفری او المرض لاباحه الفطر فی رمضان مانند سفر یا مریضی برای مباه بودن فطر در رمضان مثلا اگر ما مشقت و علت قرار میدادیم اون اون قاصر نبود مشقت در هر چیز دیگه یافت میشه ولی در, در حرام بودن رمضان چی در خوردن رمضان علت و سفر قرار میدیم قاصر میشه در این بله اما اذا كانت العلة ثابتة بالاجتهاد والاستنباط فلا يعلل بها عند الحنفية لعدم فائدتها في التعليل من اجل القياس اما زمانی که علت ثابت بشه با اجتهاد و استنباط پس علت قرار داده نمیشه به خاطر نبود فائده در علت در علت قرار دادن اون بخاطر قیاس خب ما اونو بیام علت قرار بدیم و قاصره به درد ما نمیخوره ما چرا میایم ازش قیاس میگیریم قاصره دیگه وأجاز التعليل بها غير الحنفية لفائدة أخرى غير القياس أما جزء از تعلیل تعليل علت قاصرة را روا قرار دادند بخاطر اینکه فواید دیگه درش وجود داره جز از قیاس جز از مسئله قیاس كتعليل حرمة الربا في الذهب والفضة بالنقدية أو الثمنية ما نندت إلا قرار دادن حرام بودن الربا در طلا و نقره به خاطر بودن يا ثمن بودن أي انهما اثمان الأشياء يعني ثمن أشياء هستند وحينئذ تكون العلة عند الجمهور نوعين در سورات وإن هنغام این هنگام علت در این صورت و, و این هنگام با این کار علت در نزد جمهور بر چند نوع تقسیم میشه؟ بر دو نوع علتون متعدیتون اگر از سر نوع جمله رو بگیریم این اعرابو میگیره علت متعدیه علتی که متعدی هست این یعنی قاصر نیست و هی ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه الى غيره من المحلات الاخرى علت متعدی اون علتی است که تجاوز کرده است از آن محلی که در آن یافت شده است به محلات دیگر یعنی این علت در این مسئله وجود داره و در جاهای دیگه هم وجود داره و علت قاصره و علت قاصره و هی التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه علت قاصره اون علتی هست که تجاوز نکرده از اون محلی که درش یافت شده در جاهای دیگر سواء اکانت منصوصتا ام, ام حالا برابر است که نسی برای این علت, قا... این علت قاصر به وسیله نس ثابت شده باشه یا از طریق استنباط بله مثل همون مسئله رفتن حالا ببینید تا اینجا کار به فضل و اون الله متعال ما اساسی ترین مسائل قیاس رو خوندیم حالا گرچه که این اولین باری است که این کتاب من تدریس میکنم و گاهی موقع به خاطر اینکه کتاب اعراب گذاری نیست تا جمله حل بشه یه چند ثانیه طول میکشه خلاصه <laughs> ولی به اذن الله ما مسائل اصلی قیاس خوندیم و یک اصل خیلی اساسی مونده و اون راه های پیدا کردن علته چون مبنای قیاس علته تا ما علت حکم ندونیم نمیتونیم در احکامات دیگه سرایتش بدیم نقلش کنیم لذا در درس های بعدی هم همچنان کوشا بمانید فعلا امروز اکتفا میکنیم انشالله در درس های بعدی جبران خواهد شد